Bismillahir rohmanir rohim. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam maqtagan Meni sunnatimni mahkam ushlanglar, mendan keyingi xulofoi roshidin al-mahdilarning sunnatini mahkam ushlanglar degan buyuk sahobalardan edi. U zot roziyallohu anhu aytardi: "Meni ayblarimni menga hadiya qilgan odam men eng yaxshi ko'rgan odamdir dedi. Ya'ni meni ayblarimni betimga kelib falon falon aybing bor deb aytadigan bo'lsa, shu odam men uchun eng yoqimli, sevimli odam deb aytar Umar ibn roziyallohu anhu agar biror kishi u kishini o'rinli o'rinda bir bor o'rinda o'rnida tanqid qiladigan bo'lsa, u zot xursandchilik bilan qabul qilardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarida birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarlariga chiqib turib, "Ey odamlar, ayollarning mahrini juda oshirib yubordinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari mahrni 400 dirhamdan oshirmas edilar. Undan oz ham bo'lar edi. Agar mahrni ziyoda qilish Allohga taqvo yoki karamli bo'lish ish bo'lganida ulardan o'tib keta olmasdingiz. Kech biringiz ayoliga beradigan mahrini 400 dirhamdan oshganligini bilmaydi dedi, minbardan tushdi. Ya'ni davlat rahbari bir hukmni e'lon qildi, shuni bajarishini talab qildi-da, minbardan tushdi. tushib ketayotganida bir ayol kishi yo'liga chiqib aytdiki, "Ey amiral mu'minin" dedi. Odamlarni ayollarning mahrini 400 dirhamdan ortiq qilishdan qaytardingizmi dedi. Umar ha deb javob berdi. Axir Allohning Qur'onda tushirgan oyatidan xabaringiz yo'qmi? Umar ibn Hattob qaysi oyat dedi? Ularning haddan ziyod mahr bergan bo'lsangiz ham qaytarib olmanglar. Mana shu oyatini o'qimaganmisiz dedi. Umar ibn Hattob Umar adashdi dedi. Ya'ni xatosini yelib yuziga aytgan paytda Umar ibn Hattob bo'pti o'ylab ko'raman ertaga demadi. Mana shu oyatni eslatganda darro o'zini tuzatdi-da Umar adashdi dedi. Ayol to'g'ri aytdi dedi. Bu odamlar Umardan ko'ra faqihroq dedi-da qaytib minbarga chiqib turib, "Ey odamlar, men sizlarni mahrni 400 dirhamdan oshirmanglar deb hozir buyurganmidim, endi har kim o'zini xohlagan molidan xohlaganicha beraversin" dedi. Subhanalloh, bu ayoldagi yurak qanaqa yurak edi? Bu qanaqa yurak ki, davlatni birinchi kishisiga qilgan xatosini dangal kelib betiga gapirilyapti. Bu Nabi sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan sahabalarinin cihili edi. Bu aybini shart tan olib, chiqib turib butun da oldida o'zini itiraf e'tirof qilgan yurak qanday yurak edi? Bu Nabi sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan yurak edi. Bu Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yurak edi. Agar siz bilan bizga ham biz boshliq bo'lmaylik, xo'jayin bo'lmaylik, biror bir o'rinda kamchiligimizni betimizga bitta odam shart kelib hujjat dalil bilan aytib qo'ysa, biror marta shart tan olib turib, "Ha, men xato qilibman" deb aytganmizmi? yoki kibrimiz yo'q qo'ymaganmi? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mutakabbir odam emas edi. Kibr nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Kibr haqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik. Umarga haq so'zni aytdi, shart qabul qildi. Ayol kishi bo'lishiga qaramasdan gapini e'tiborga olib, gapini mensidi, chiqib o'zini aybini tuzatib oldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning madrasasini eng oliy talabalaridan. Ibrat olaylik. Mana o'tgan safargi darslarimizda aytdik. O'zimizdan bir marta so'raylikchi, men ham shunaqa shart aybimni bo'ynimga olib e'tirof qilganmanmi? Xato qilibman deb borib birovdan kechirim so'raganman biror marta hayotimizda. Agar biror marta bo'lgan bo'lsa, yaxshi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ziyrak, topqir odam bo'lgan. Bir kishi o'g'li qildi. Uni jazolash uchun tutib Umar ibn Hattobni oldiga olib kelishdi. O'g'ri nihoyatda bir farosatli odam bo'lib, o'zicha "Ey amirlar mu'minin" dedi. Alloh taoloning taqdiri azalisida bitilmagan ish bo'lmaydi, shundaymi dedi? Ha, shunday dedi. Hech qaysi bir Alloh taoloning iznisiz ish sodir bo'lmaydimi dedi, sodir bo'lmaydi dedi. Ha, demak, meni o'g'irlik qilishligimni ham Alloh taqdirda yozgan ekanda. Endi Allohda taqdirda yozib qo'ygan narsani men qilib qo'ysam, Allohda taqdiri bilan. Endi meni qo'limni kesaverasizmi deganda bu odamni gangitib qo'yadigan savol. Juda ko'p o'rinda namoz o'qidirsiz, ba'zi bir dinga bir muhabbati yo'q odamlar mana shu taqdirni pesh qiladi-da, seni namozdan qilgan Allohmi deydi? Ha deysiz. Meni namoz qilgan ham Alloh ekan deydi. Go'yoki aybni taqdiriga to'ngaganday bo'ladi. Shunda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu topqirlik bilan aytdiki, unda dedi Allohda taqdiri bilan o'g'irlik qilgan bo'lsang, biz ham Allohda taqdiri bilan qo'lini kesamiz dedi. Demak, taqdir bilan o'g'irlik qilgan bo'lsang, demak biz seni qo'lini kesishimiz ham Alloh taqdir qilgan ekan dedi, olib chiqib kesdi. Umar ibn Hattob ziyrak hushyor edi. Umar roziyallohu anhu taqvodor zot edi. Mana avvalgi suhbatlarimizda ko'p qaytardik. Umar ibn Hattob taqvo qilmasa bo'laveradigan muboh ishlarda ham xuddi farz yoki vojibda taqvo qilgandek Allohdan qo'rqar edi. Mashhur qissa, kunlarda birida Umar ibn Hattob o'zini uyida qorong'i tunlarda birida sham yoqib ba'zi bir narsalarni yozib chizib o'tirardi. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu u oldiga kirishlik izn so'radi, ruxsat berildi, Abdurrahmon kirdi. Abdurrahmon juda katta boy sahobalardan bo'lgan. Umar ibn Hattobga ozgina gaplashib olmoqchi bo'lib turgan paytda ba'zi bir o'zini shaxsiy ishlari bilan edi. Umar ibn Hattob qo'li bilan ishora qilib Abdurrahmonni to'xtatdi. To'xtab turing dedi. O'rnidan turdi, bir shamni olib keldi toshchadan, yonib turgan shamdan tutashtirib qo'ydi-da, birinchi yonib turgan shamni puydab o'chirib qo'ydi. Endi gapiring dedi. Abdurrahman bu ishdan hayron bo'lib, nima farqi bor edi endi o'shan bilan bu sham? Ya amiral mu'minin, buni sababi nima deganda, siz kirganda men davlat ishlarini yozib o'tirar edim. Yonib turgan sham davlatning shami edi. Baytul moldan olingan sham edi. Endi siz bilan bo'ladigan suhbatim o'zimning shaxsiy ishim edi, shaxsiy shamimdan yoqdim dedi. O'zimning shaxsiy ishimga davlatni shamini aralashtirmayman dedi. Subhanalloh. Bu qissalarni eshitgan paytingizda, "Ya Alloh, bu umarni yaratgan Parvardigor bu odammidi yoki farishtamidi?" Siz bilan bizga o'xshab, bozorlarni kezib, odamlar yeyotgan ovqatni yeb, hamma qatori yurgan odammidi bu yoki odam ko'rishdagi farishtamidi? Bu odammi yoki farishtami? Siz bilan bizning iymonimiz taqozo qiladi bu narsalarga ishonishlikka. Lekin Ehtimol dindan bexabar bo'lgan odamlar endi oshib ketishi ozgina. Unchalik bo'lmas kerak. deyish mumkin, lekin siz bilan biz iymon keltiramiz. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan buyuk sahobalardan edi. Umar ibn Attob roziyallohu anhu vafotlari. Mana Allohga ham sano bo'lsin, birodarlar. Bir necha, bir qancha vaqtimizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyuk sahobasi bo'lgan Umar ibn Hattob roziyallohu anhuni hayotini o'qib o'rganishlik bilan vaqtimizni o'tkazdik. Vallohi bu hayotimiz o'tgan eng shirin lahzalarda sadashmaymiz. Chunki kim edi bu kishilar? Tirikligida Allohni roziligiga yetishgan, tiriligida jannatligini eshitgan sahobalar edi. U zotning vafotlari qanday bo'lgan edi? Imom Buxoriy, Muslim va Termiziy rivoyat qilgan hadisda Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Kunlardan birida Umar ibn Hattob ashoblarga qarab turib, "Oralaringizda qaysi biringiz fitnalar haqidagi hadisni bilasiz?" dedi. Huzayfa men dedi. Huzayfa aytdiki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shunday so'zni eshitganman. Kishining ahlidagi, molidagi va qo'shnisidagi fitnasini namoz, roza, sadaqa yuvib yuboradi deganlarni eshitganman dedi. Umar, "Ani bu haqida so'rayotganim yo'q. Dengizni to'lqinlaridek bostirib keladigan butun ummatni boshiga keladigan fitnalar haqida so'rayapman" dedi. Huzayfa qarab turib, "Ya amiral mu'minin, abu fitnalardan ishingiz nima sizni? Bu fitnalar bilan sizning o'rtangizda bir yopiq eshik bor dedi. Bu eshik sinadimi yoki ochiladimi dedi. Deganda sinadi dedi. Ey Huzayfa, bu eshik nima, ochilishi nima, sinishi nima dedi. Bu eshik dedi Huzayfa roziyallohu anhu. Bu bir kishi dedi. U kishi o'ldiriladi dedi. Shu sahobalarda, tobiinlardan bir qanchalari Huzayfadan mana shu hadisni eshitib turib, so'ragan hayqishdi, Masruqni jo'natishdi. Umar bilarmidi kim eshikligini deganda bilar edi. Xuddi tundan keyin tong kelishini qanday bilsa, Umar o'zi bir kun qatl bo'lishini shunday bilar dedi. Shuning uchun Umar ibn Hattob Allohdan so'rardi: "Parvardigoro, meni quvvatim ketdi, Rayyatim kengaydi. Parvardigoro meni zoya qilmagan holda olgan. O'zini qatl qilishligini bilardi. Aytardi: "Parvardigoro, menga shahidlikni nasib qilgin va payg'ambarining, rasulning shahida vafot qilishini nasib qilgin" deb so'rardi. Umar ibn Hattob shahid bo'lishiga payg'ambarimizdan bir qancha bashoratlar aytilgan edi. Marhamamiz bilgan mashhur qissada Uhud tog'ining ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Usmon va Umar roziyallohu anhumlar ko'tarilganlarida Uhud tog'i titradi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Usbut ya Uhud. Ey Uhud, sobit bo'l. Seni ustingda nabiy turibdi, Siddiq turibdi va ikkita shahid turibdi" dedi. Ana shu ikkita shahidning bittasi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu edi. bor Xudoyo edi Umar ibn Hattob. Meni o'z yo'lingda shahid bo'lish ila rislantirgan va o'limimni Rasulning sollallohu alayhi vasallam shahrida yurtida qilgin der Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu duosini eshitgan ba'zi kishilar mana Hafsonamizdan onamizdan deyiladi, siz Madinada bo'lsangiz, jihod u boshqa yerlarda bo'lsa qana qilib shahid bo'lishingiz mumkin deganida Alloh taoloning ishi, Alloh taoloning taqdiri xohlagan joyga yetib boradi dedi. Hijratning 23-yilida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana Madinaga ko'chib borgandan boshlab 23 yil o'tgandan keyin hijratning 23-yilida Umar ibn Hattob navbatdagi marta hajga bordi. Hajda turib Arafotda turar ekan musulmonlarning ko'pligidan Bularni Allohga aytayotgan tasbih, tahlil, istig'forlaridan xursand bo'ldida Huzayfani yoniga chaqirib turib, Arafatda turishibdi. Ey Huzayfa, mana shu holat, mana shu tinchlik, xotirjamlik holati qachongacha davom etarkin deb so'radi. Shunda Huzayfa javob berayotdiki, u fitnalarni to'sib turuvchi bir eshik bor. Agar u eshik ochilsa yoki sindirilsa fitnalar oqib keladi dengizdek dedi. Eshik ochiladimi, sindiriladimi deganda sindiriladi dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana shu hajdan qaytar ekan, Zulhijja oyini 27-sida qatl qilinadi. Yana mana shu haj qilgan oy hali chiqib ketmasdan turib, u zot shahidlikka maqomi yetadi. Ey bor Xudoyo, yoshim ulg'o edi. Quvvatim oz edi. tarqaldi. Bas menga o'zing zoyi qilmasdan yoshligini bergin. Minoga tushdi Arafatdan, osmonga qarab chalqamchasiga yotib turib, qo'lini osmonga ko'tarib mana shu duosini o'qidi. Ey bor Xudo, yoshim ulug' edi, quvvatim oz edi, ra'yiyatim tarqaldi. Bas meni o'zingga zoyi qilmagan holda olgin. Duosini Alloh taolo shart ijobat qildi. Duosi oyda oxiriga bormasdan ijobat bo'ldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu agar seshanba kuni hanjar urilgan bo'lsa, juma kunida hayotida o'qiyotgan oxirgi jumasini, xutbasini aytar ekan, Allohga ham payg'ambarimizga salovatlar aytgandan keyin aytdiki, "Ey odamlar" dedi, "Men tush ko'rdim" dedi. Tushimda qizil rangli xo'roz meni 2 marta cho'qiganligini ko'rdim dedi. Tavil qildim dedi. Ajabim yaqin ekanligiga deb tushundim buni dedi. Asmo bint Umaysga tushmat berganimda sizni dedi ajamlardan bo'lgan bir kishi qatl qiladi dedi. Xuddi shu vaqtda o'zida Abu Musa Ashari ham tush ko'rgan bo'ladi. Abu Musa Ashari roziyallohu ning tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan birga bir tog'da oldida turib, Umarni qo'li bilan ishora qilib beri keling deb chaqirayotgan edi. Abu Musa uyg'ondida, demak, Amiral Mu'minin ketadigan vaqt soati bo'libdi dedi. Umar roziyallohu anhu mana juda ko'p futuhotlar Umar ibn Hattobning qo'lida bo'ldi. Juda ko'p yillar musulmonlarning ixtiyoriga o'tdi. juda ko'p kishilar qul asir bo'lib kelar edi. Madinaga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu odatda ehtilom yoshiga yetgan asirlarni Madinaga kirishlikda izin bermas edi. Kirgizmasdi, ehtilom yoshiga yetganlarni kirgizmas edi. Mughira ibn Shu'ba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tan soqchilari bo'lgan bu kishi, ulug' sahobalardan Kofada vali bo'lib turganida mana shu o'zini qulvachasi Abu Lu'lu'a Majusini Madinaga kirishligiga Umardan ruxsat so'raydi. Nimaga? Bu Abu Lu'lu'a Majusi bo'ladi, temirchi, duradgor, naqqosh bo'ladi. Madinaga agar bu kirsa ham Amir al Mu'minin musulmonlarga juda ko'p foydasi tegadi. Shuning uchun ruxsat bering deydi, ruxsat beradi, shu kiradi. Bu Abu Lu'lu'a nohati bir makkor yigit bo'ladi. Kunlarda birida Umar ibn Hattob ko'chada ketayotganida keladida amiral mo'minin meni xo'jayini, meni sayyidim mug'ira menga haddan oshishi xirojni yuklab tashladi yelkamga ha qancha xiroj qildi to'rt dirham kuniga pul topib olib borib berishim kerak dedi nima hunaring bor dedi temirchiman dedi naqqoshman dedi durabgorman dedi seni bu qiladigan mehnatingga to'rt dirham hech narsa emas ekan dedi to'la dedi u abu Lu'lu'a norozi bo'lib o'tib ketayotgandi umar chaqirdida dedi. Eshishimga qaraganda agar men xohlasam dedi Umar, shamol bilan yuradigan tegirmon qilib berishni qo'lingdan kelar ekan dedi. Menga qilib bermaysanmi dedi? Bu Abu Lulu aytdiki, "Ey Umar dedi, men shunday bir tegirmon qilib berayki, mag'rib bilan mashriqdagilar gapiradigan bo'lsin bu tegirmon dedi. Qovoqni solib o'tib ketganda Umar ibn Xattob, "Ha bu bola menga do'q qilyaptimi?" dedi. Mana shu Abu Lulu uzoq vaqt o'tmasdan ikki tomonini o'tkir qilib, sop o'rtasidan ushlanadigan bir xanjar yasadi. Ikkita uchi bor xanjar yasadi. Sopi o'rtadan edi. Mana shu xanjar bilan Umar ibn Xattobni qatiqlishini qas qildi. Umar roziyallohu anhu bomdod namoziga chiqib kelar ekan, saflarni to'g'ri turinglar, to'g'ri turinglar deb o'tib kelar edi. Bu Abu Lu'lu'a Umar ibn Xattobning kelishini poylab turdi-da, imomni ko'tib turib Alloh akbar deb quloq qoqdi. Umar ibn Hattob yo Yusuf surasini yo Nahl surasini o'qirdi bomdod namozini birinchi rakatiga. Chunki kech qoladiganlar bo'lsa, ulgib kelib qolsin derdilar, quloq qoqib takbir aytib Fotihani boshlashligiga Abu Lu'lo chiqdida 3 marta ana shu hanjar bilan zarba berdi. bitta zarba kindigini ostiga sayildi. Mana shu narsa, mana shu zarba u zotni shahid bo'lishiga sabab bo'ldi. Bir dargi Umar ibn Hattobni ovozi to'xtab qoldi. Orqadagilar nima ekanligini bilmadida ovoz yo'qolib qolganiga subhanalloh subhanalloh deb qo'yishdi xolos. Lekin safda olda turganlar Umar ibn Xattobni meni o'ldirdi, meni yoki meni yedi it degan ovozini eshitdi, qarashganda Umar ibn Xattob yiqilishlikka turardi. Abu Lu'lu qo'lidagi xanjari bilan orqaga qarab chiqib ketar ekan, ro'parasiga kelgan odamni o'ng tomonga, chap tomonga xanjar urardi. 13 ta odamni jarohatladi. Shulardan 7tasi keyin vafot qildi. Muhojirlardan biri qochib ketayotgan Abu Uluvani ustiga choponini tashlab yerga bosib olmoqchi bo'lgan paytda ushlarni qolishligini bilgan Abu Uluva o'zini shunday so'yib tashladi. Umar ibn Hattob mana shunday holatda, qon oqib turgan holatda Abdurrahmonni qo'lidan sekin yetalab olib oldiga o'tkazib qo'ydi. Abdurrahmon qisqagina qilib bomdod namozini o'qib tugatdi. Kavsar surasini, Asr surasini. Orqadagilar nima bo'lganligini bilmadi, lekin Umar ibn Hattob mana shunday jarohatidan qon holda oldida turardi. Umar ibn Hattob bir qancha vaqt o'tgandan keyin hushidan ketib qoldi. Namozni tugatishdi, ko'tarib uyga olib borishdi. U kishini behush yotar ekan, sahobalardan biri kelib ahvoli qalay dedi. Ko'rib turganingizda, bu kishini o'g'atishlik kerak dedi. Chunki bomdod namozini hali o'qigani yo'q. Mana shunday holatda ey Amiral Mu'minin dedi. Namoz, namoz deyshudi Umar bir qimirladida uyg'onib ketdi. Odamlar nima qildi namozni dedi. O'ziga kelib birinchi so'ragan savoli. Odamlar namozni o'qidi dedi. Ha dedi Umar ibn Hattob. Islomda namozni tark qilgan odamni hech qanday ulushi yo'q dedi. Qornidan qoni oqib turgan holatda Abdulloh yerga o'tirdi, uzotga suyanib o'tirib turib to'g'ri qildi, mana shu o'tirgan holatda namoz o'qidi. Namoz mana shunday ulug' ibodat edi. Umar ibn Xattob aytayapti, namozni tark qilgan odamni islomda hech qanday ulushi yo'q. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga tabib olib kelishdi. Umar mana shunday jarohat bilan turar ekan, meni kim o'ldiribdi borib bilib kerak dedi. Abu Lu'lu'a Majusi o'ldirganligini xabarini aytganda, alhamdulillah, Allohga sajda qilgan musulmon odamni qo'lida qilmabdi, meni qatlama dedi. Ya'ni hech kimga zulm qilmabmanki, musulmonlar menga qilich ko'tarmabdi dedi. So'ngra Ibn Abbosga qarab turib, siz va otangiz dedi. Madinada shunga o'xshaganlarni ko'proq bo'lishini xohlardinglar dedi. Ya al Mu'minin, xo'p desangiz, bunga o'xshaganlar hammasini olib chiqib qirib tashlaymiz deganda yo'q dedi. Endi sizlarni filinglar bilan gapirib dedi Umar. Sizlarni namozinglarni o'qib, hajjingizni qilgandan keyin qatib qolasizlarmi dedi. Yo'q, unday qilmaysizlar dedi. Uzot mana shunday jarohat bilan yotar ekan, uzotning oldiga bir yosh yigit keldida "Xursand bo'ling, amiral mu'minin. Alloh sizga bergan bashoratlar ila Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobasi bo'ldingiz. Islomda qadimdan bo'ldingiz. So'ngra vali bo'ldingiz, adolat ila hukm qildingiz, endi esa shahidlik dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu maqtolada eshitib turib, edi shu xalifaligim meni foydamga ham, ziyonimga ham bo'lmasa edi. Ya'ni xalifalikka kirayotganda qanday toza bo'lsam, chiqib ketayotganda ham shunday toza bo'lish edi holatim dedi. Shuncha ishlarni qilib qo'ygan. Hatto bitta shamni ummatni molida turib ishlatmagan. Kechalaridan ko'chalarni kezib chiqqan, qonni g'uldirab ketsa ham yo'q emasdan o'g'lining sochini qirdirgan. Atrupani bo'yniga ishqab olgan ayolini olib chiqib, ro'molini yuvgan, mana shunday taqvo qilgan Umar ibn Hattob, qani edi men xalifa bo'lmasa, bo'lmaganimda bu meni foydamga ham bo'lmasa, ziyonimga ham bo'lmasa der edi. Bu kishi Allohdan qo'rqqan taqvosidan ishora edi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu qarzlari bor edi. O'ziga kelgandan keyin aytgan gapi, "Ey Abdulloh" dedi, o'zini o'g'liga qarab turib. "Meni qarzlarimni bir sanab chiqing" dedi. Hisob qilishuvdi 86 ming dirham qarz ekan. Xalifani 86 ming dirham qarzi bor. O'g'liga aytdi: "Agar Umar oilasining moli yetsa, qarzni ularning molidan olib ado qiling. Yetmasa, Bani Adi ibn Ka'bdan so'rang. Agar ularni ham moli yetmasa, Qurayshdan so'rang. Agar ularda ham mol yetmasa, birodan so'ramanglar." Lekin Umar ibn hattobni yeri bor edi. Mana Haybarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lja qilib taqsim qilib berganda Umar ibn Hattobga ham yer tekkan. Shu yerni sotishdi 100 ming bo'ldi. Qarang, 100 ming dirhamlik yer bor. Shunaqa boy kishi 12 ta yamoq yaxta bilan yurar edi. Uyalmasida. Oddiy yurar edi. Hech kimdan qarz so'rashlikka to'g'ri kelmadi. Umar ibn Hattobni o'zini molidan qarzdan uzishdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bir og'iz buyrug'i bilan xalq qiladigan ishlarda qanday ishlar qildi? Yarador bo'lib yotar ekan, tabib keldi. U kishiga xurmodan tayyorlangan ichimlik berdi. Ichganida yarasidan oqib chiqdi. orqasidan sut berdi, oshqozonini oqib chiqdi. Demak, bu kishini vafot qilishi aniq bo'lib qolgan edi. Tabib vasiyatingizni qilavering dedi. O'g'li Abdullohni chaqirdida, "Ey o'g'lim" dedi, "Siz Ummul Mu'minin Oysha roziyallohu anha oldiga boring va ayting, Umar sizga salom aytyapti deb ayting. Amiral Mu'minin demang, chunki bugundan boshlab men Amiral Mu'min emasman" dedi. ikkita sohibini oldiga dafn qilishligini sizdan ruxsatini so'rayapti deb ayting dedi. Abdulloh ibn Umar Oysha onamizning oldiga bordi. Oysha onamiz yig'lab o'tiradi bu musibatda eshitib. Umar sizga salom aytadi va ikkita hamrohini oldida dafn qilishligini sizdan ruxsatini so'rayapti dedi. Rasululloh va Abu Bakr ko'milgan Oysha onamizning hujrasida yana bitta qabrga javob bor edi. Oysha onamiz bu joyni men o'zim uchun ushlab turgan edim, lekin Umarga bo'lsa beraman dedi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Umarning oldiga qaytib keldi. Nima bilan keldingiz o'g'lim deganida, siz xursand bo'ladigan narsa bilan dedi. Umar ibn Hattob aytdi: "Alhamdulillah, men uchun bundan ham ko'ra muhimroq ish yo'q edi. Bas qachon qazo qilsam, meni ko'tarib boring, olib boringlar va Umar ibn Hattob ey Oyshona sizga salom beryapti va Mana shu ikkita hamrohini oldiga qo'yishlikka yana izn so'rayapti, o'lganimdan keyin ham so'rab qo'ying deydi. Chunki tirikligimda so'rasam, mendan uyalganligidan oshonamiz xo'p degan bo'lsa, endi vafot qilgandan keyin yo'q demoqchi bo'lsa, yo'q deb aytadi dedi. Bu Umar ibn Hattob roziyallohu anhu shunchalik quvvat, shijoat egasi bo'lishiga qaramasdan qalbidagi yumshoqlik, muloyimlikni ko'rib qo'ydik. U zotga ruxsat berildi. Mu'minlarning onasi Hafsa bint Umar keldi. U kishi bilan bir qancha ayollar keldi. Ular kirib yig'ladilar. Imom Muslim rivoyat qilishicha, odamlar "Ey mu'minlarning amiri, vasiyat qiling, o'rningizga xalifani tayinlang" dedi. Mana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xalifa bo'lishligini payg'ambarimiz ishora qilib ketgandilar. Lekin buyurmagandilar. Abu Bakr esa Umarni xalifa qilib tayinlab ketgan edi. Rasululloh tayinlamadi aniq qilib, Umar Abu Bakr aniq tayinlab qo'ydi. Vasiyat qiling dedi. Umar ibn Hattob achchiqlari kelib, sizlarning ishingizni tirigimda ham, o'ligimda ham ko'tara olaman ekan dedi. U ishdan mening nasibam ozgina bo'lishini, foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini xohlar edim. Agar o'rnimga xalifa tayin qilsam, mendan yaxshi kishi tayin qilgan, ya'ni Abu Bakr xalifa tayinlagan edi. Agar sizlarni shunday xalifani belgilamasdan tashlab ketsam, mendan yaxshiroq bo'lgan zot payg'ambarimni shunday tashlagan edi. Abdulloh ibn Umar aytadi, bu gapini eshitib turib, demak, tayinlamas ekan deb tushundim dedi. Umar ibn Hattob aytadi, agar Abu Ubayda tirik bo'lganida dedi. Mabodo mana u kishi o'tib ketadilar, Abu Ubayda tirik bo'lganda uni tayinlardim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam har bitta ummatda ishonchli kishisi bo'ladi. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Ubayda degan edi. So'ngra bu ishga dedi xalifa solishlikka. Rasululloh tirikligida rozi bo'lgan 6 kishidan boshqa hech kimni loyiq ko'rmayman dedi. Ali, Usmon, Zubayr, Sa'd, Talha, Abdurrahmon ibn Auf. Mana shu 6 kishi bitta xonaga kirsin, xalifani salasin dedi. O'g'lim Abdulloh ibn Umarda bu ishga hech qanday aloqasi yo'q dedi. Tirigida jannatda xabarni eshitgan Said ibn Zayd tirigida, lekin mana shu 6 ta kishini ichiga qo'shmadi. Nimaga deganda o'zini amakisini edi. Umar o'zini urug'idan odamni xalifiga tayinladi demasin deb, o'zini urug'ini hatto maslahat qilganiga ham kirishlikka ruxsat bermadi. Agar amirlik soatga yetsa yaxshi dedi. Agar undoq bo'lmasa, sizdan kim amir bo'lsa, saatni yordamidan foydalanib tursin dedi. Shu paytda Umar ibn Hattobning oldida Miqdod ibn Asvad turar edi. Diqqat qilinglar. Miqdod ibn Asvatga aytayaptiki, xalifani saylaydigan 6 odam kirib ketgandan keyin hech kimni kirgizma oldiga dedi. 6 xalq qilsin Agar 5 tasi bitta odamga kelishib, bittasi qarshi tursa, qarshi turganda boshini chopdi. Agar 4 tasi bitta odamni saylab, ikkitasi qarshi tursa, qarshi turganlarni boshini chopdi. Ya'ni fitna bo'lmasin deyapti. Tamomiy birdamlik bo'lsin deyapti. Agar 3 tasi bitta kishini, 3 tasi bitta kishini talab qoladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Umarni chaqirib hakam qilinglar. Agar Abdulloh ibn Umarni hukmiga ham qo'l kelishmaydigan bo'lsa, Abdurrahmon ibn Auf qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomonni gapini olinglar dedi. Hatto Umar hatto vafot qilyatib ham o'zidan keyingi bo'ladigan siyosiy ishlarni hal qilib beryapti birodarlar. Asosiy oladigan xulosamiz Umar o'lyatib ham ummat o'rtasida fitna bo'lmasligiga qattiq haris bo'lyapti. tayyorlab tayyorlab qo'yapti. Umar roziyallohu anhu pishoqlanganda u kishini huzuriga kelib Ibn Abbos aytadi: "Ey Amirul Mu'minin, xursand bo'ling. Albatta Alloh siz bilan shaharlarni qurdi, nifoqni daf qildi, rizqni kengaytirdi." Umar: "Sen menga amirlik bo'yicha maqtov aytyapsanmi?" dedi. Ibn Abbos boshqa ishlardan ham dedi. Umar aytdiki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men unga qanday kirgan bo'lsam, shunday chiqishni istardim. Ajr bo'lmasa ham, gunoh bo'lsa ham dedi. So'ngra men o'tkazib qo'ylar dedi. Ibn Abbos dedi, shu gapingni, shu gapingni Alloh oldiga borganda ham gapira olasanmi deganda gapira olaman dedi. Ya'ni shu gaping rostmi deganida, rost deganda Umar ibn Xattob nihoyatda bir xursand bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Allohdan shuni bir qo'rqadigan ishiki aytar edi. Agar osmondan bir nido qiluvchi nido qilib, "Ey odamlar, bir kishidan boshqa hammanglar jannatga kirasizlar" desa, o'sha kishi men emasmikanman deb qo'rqaman. Agar ey odamlar, bir kishidan boshqa hamma dozoqqa kiradi desa, o'sha dozoqqa kirmaydigan odam menmikan deb umid qilaman dedi. Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rqadigan kishi edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafot qilishida Abdulloh ibn Umarning sonida turardi boshi. o'g'lini. "Ey Abdulloh, boshim yerga qo'y" dedi. E, otajon" dedi, "Nima endi tizzamda turdi nima yo? Yer yerga qo'y" dedi. Yerga qo'yganda yuzini yerga qo'yib turib, "Agar Robbim meni rahmat qilmasa, menga voy bo'lsin, meni tuqqonimga voy bo'lsin" deb yig'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu o'z o'g'liga qilgan vasiyati Kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan yaxshiroq narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni shilib oladi va shilishlikni zudligida qiladi. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar. Agar men uchun Alloh huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib qovurg'alarni bir-biriga kirishtirib yuboradi. Men bilan kishi chiqmasin. O'zimda yo'q narsalar bilan meni oqlamanglar. Chunki Allohning o'zi meni eng yaxshi bilguvchi bo'lgan zotdir. Qachon chiqsangizlar tez yurib boringlar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, meni o'zim uchun yaxshi bo'lgan narsaga tezroq taqdim qilgan bo'lasizlar. Agar undan boshqacha bo'lsa, yelkangizni ko'tarib olgan yomonlikdan tezroq qutulgan bo'lasizlar. Umar ibn Hattob kafani arzonroq qil, qabrini qisqaroq qil deydi. Umar ibn Xattob shuncha ishni qilib qo'yib turib, Allohdan qo'rqyaptiki, Allohning oldiga borganda qimmat kafan qilsa yechib oladi. Shuncha Alloh taoladan qo'rqib, tirikligida jannatini eshitib turib, qabrga kirganda agar men yomon bo'lsam Alloh taolo qabrimni qisib tashlaydi deyapti. Bu tirikligida xabarni eshitgan, jannatligini eshitgan kishi. Shunday qilib Umar ibn Hattob roziyallohu anhu vafot qildi. U kishining vafotlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin ummat ketgan eng katta ikkinchi bir musibat edi. Suhayb Rumi Umar ibn Hattobning vasiyatiga ko'ra janozasini o'qidi. Janozani payg'ambarimiz rozolari bilan minbarning o'rtasida o'qildi. Imom Buxoriy Amr ibn Maymunni rivoyat qiladi. U kishi qabzuruq bo'lganlardan keyin ko'tarib oldik, yurib bordik. Abdulloh ibn Umar salom berdi va Umar ibn Hattob izn so'raydi boshimizdan so'ra, oshonamizdan so'raganda kiringlar dedi. U zotning qabriga o'g'illari Abdulloh, Usmon, Zayd Abdurrahmon ibn Avlo tushdi. Abu Bakr qo'yilganda payg'ambarimiz ham boshiga. Abu Bakrning boshi payg'ambarimiz yelka barobarida qo'yilgan edi. Endi Umar ibn Hattob payg'ambarimizning beli barobarida boshi qo'yildi. Mana shunday qilib uchala qabr bir joyda bo'ldi. Abu Umar ibn Hattob doim aytar edi, agar men o'zimdan burun o'tgan ikkita sohibimni, hamrohimni yonida oxiratdan bo'lishini xolasam, ular qilgandek, ular yashaganda yashashim kerak edi. va qabri ham ularning oldida bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 63 yoshda vafot qildilar. Umar ibn Hattob ham 63 yoshda vafot qildi. Bu u zotni Alloh taolo duosi ijobat qilganligiga bir alomat edi. Zulhijja oyini 3 kuni qolgan edi. Hijrat 23-yilida, chorshanba kuni dafn qilindi. Barcha ulamolar, tarixchilar islom ummatiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotdan keyin yetgan eng katta musibat Umarning vafoti deb aytishadi. Darhaqiqat payg'ambar aleyhissalom va Abu Bakr roziyallohu anhuning ishlarini ishonchli davomchisi, islom ummati uchun mislsiz ishlarni qilgan zabardast xalifa bu dunyoni tark etgan edi. Umar roziyallohu anhu mislsiz fidokorliklari, topqirliklari, tadbirkorliklari, ilmlari, siyosatlari va boshqa xislatlari islom jamiyatining yuksak martabalarga chiqishiga sabab bo'ldi. G'arb olimlari insoniyat tarixida yashab o'tgan, insoniyatga eng katta foyda keltirgan 100 ta odamni hayotini o'rganib tadqiqlab chiqqanda, birinchi bo'lib Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'ringa chiqqan. 4-o'rinda Umar ibn Hattob zikr qilinadi. Umar ibn Hattob payg'ambar bo'lmagan. Umar ibn Hattob oddiy banda bo'lgan. Allohdan taqvo qilgan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu 63 yoshda vafot qildi va aytdik, To'g'risi mana 10 jumaga bordi vallohu alam. Umar ibn Hattobni hayotini tugatib, qanaqa so'z bilan ekan degan narsa ko'p boshimga qatardi. Lekin vallohi topa olmadim unaqa so'zni. Ya'ni nimada tugatsam zo'r ekan deb hali istashlik bo'ldi, unga loyiq so'z yo'q ekan birodarlar. Nima deyishimiz mumkin? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hayotini o'rganar ekanmiz, narsani aytamiz. U kishiga yaxshilik kerak ekan xolos. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandilar. Meni sunnatimni mahkam ushlanglar, mendan keyingi xulofoi roshidinlar, mahdiylarni mahkam ushlanglar degan edi. Ularni hayotini o'qib o'rganib turib, bir maza qilib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas. Nima uchun o'rganamiz? Nima uchun o'rganamiz? Biz o'sha darslarimizni avvalan aytganmiz, qaytaramiz. Bir marta shu Umardaqa bo'ldimi deb savol beraylik o'zimizga. Aytaylikki, Parvardigoro Umarga bergan taqvoidan bizga ham bergan. Umarga bergan iffatingdan bizga ham bergin. Agar bizdan chiqmasa, zurriyotlarimizdan chiqishligini Alloh taolodan so'rashimiz kerak bu. Islom bu gapirilib qo'yadigan gap, eshitilib qo'yadigan ma'ruza emas. Faqat shu narsa emas. Islom hayotda bo'lishlik kerak. Islom sizdan bizni hayotimizni boshidan oxirigacha boshqarishlik kerak. Endi qanaqa qilib bo'ladi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotiga qarab o'rganamiz. Endi Rasululloh payg'ambar edida, vahiy bilan Alloh quvvatlab turardi desak, Umar ibn Xattob oddiy odam bo'lgan. Oddiy odam bo'lgan, Ukkoz bozorida polvon bo'lgan, urib, burib yig'latgan boshqa Umar ibn Xattob yotib yig'ilib aytadi bir kuni. Parvardigor, kecha otam Xattobni qo'ylarni boqib yurar edi. Yaxshi ishlasam ezib tashar edi, to'g'ri. Yomon ishlasam urar edi. Kechala Banu Mag'zum qabilasidan bo'lgan xolamni bir siqim xurmo uchun qo'yni boqib yurardim. Bugun esa men bilan Alloh o'rtamizda hech kim yo'q. Parvardigora fitnaga uchratmagan deb so'radi. Nimani so'raymiz? Nabiy sollallohu alayhi vasallamni sahobalarini Allohning roziligi uchun yaxshi ko'ramiz. Ulardan birortasini ko'rgan emasmiz, qarindoshimiz yoki urug'imiz emas. Allohdan so'raymiz, Parvardigoro, Umar ibn Hattobning hayotini o'qib o'rgandik. Mana shu ne'matdan bizni mahrum qilmaganingdek, Jannatul Firdavsda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning suhbatida u kishilar bilan birga o'tirishidan ham mahrum qilmagan.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 Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.